Allah, Allah. smatrati odvojeno, nego se uglavnom posmatra u sklopu jednog pravila koji kaže da ad tu tubihu mahduri ili u daruratu tubihu mahdura. Nužda e, dozvoljava ono što je u normalnim okolnostima zabranjeno. Naš narod to lijepo kaže nužda zakon mijenja. E, vjerovatno da se dakle taj izraz ili ovaj, ta ta uzrečica u našem narodu ustala upravo iz ovog šarijetskog pravila. Da, da mora, odnosno nužda, ili u nuždi ili u prinudnom stanju, dozvoljeno je učiniti haram ili nešto što je u normalnim okolnostima zabranjeno. E, mi ćemo ići dio po dio kako bi ovo pravilo objasnili i kako bi objasnili e, uvjete ili odrednice kojima se ovo pravilo e, primjenjuje. Prvo ćemo dakle krenuti od definicije same leure. Ona ima svoje jezičko, a ima i svoje terminološko značenje. Jezičko značenje da je dakle u nekom e, bukvalnom prijevodu je nužda ili prinuda ili nešto što je neophodno, nešto što je krajnje potrebno i tako dalje. A u jezičkom, u terminološkom smislu, odnosno u šerijatskom ili šerijatsko-pravnom smislu, da e, darura je darura je dakle stanje ili situacija u kojoj je čovjek e, zbog zaštite jedne od pet vrijednosti prinuđen da uradi nešto što je zabranjeno. Dakle, e, da čovjek dođe u situaciju gdje mu je, gdje mu je upitna jedna od pet vrijednosti, a to tih pet vrijednosti su vjera, život, razum, imetak i čast. Kada dođe u takvu situaciju da zbog očuvanja jedne od ovih vrijednosti bude prinuđen uraditi nešto što je haram, onda kažemo da se on nalazi u stanju da ili stanju nužda. Nužda e, nije nešto što je ostavljeno ljudima da sami definišu. Nego je šelijetsko pravilo koje ima svoje odrednice, koje ima svoje uvjete. I ne prepušta se e, svakom pojedincu da on sam sebe određuje šta mu je darura. nego darura ima svoju preciznu definiciju. Dakle, to je stanje i situacija u kojoj čovjek zbog ugroženosti jedne od pet univerzalnih vrijednosti koji su zaštićeni u svim vjerama, i u zakonima i prije, prije ovaj, eh, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada je prinuđen da zbog zaštite tih vrijednosti počinje nešto što je zabranjeno. A vidjet ćemo na konkretnim primjerima šta se o tim podrazumijeva. Prije toga ćemo eh, navesti neke kuranske dokaze, također dokaze i sunnata Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam za utemeljenost ovog pravilnosti. U Kur'anu imamo, dakle, na nekoliko mjesta se spominje, u različitim formama se spominje, ili viš, najviše u glagolskoj, u, u formi, e, u pasivnoj formi glagola, je tvarle paru, femeni turra minkum, e, femeni turra minkum gajra vadin, wala adin, fela izna A onaj koji bude prinuđen, kada Allah Želešanu govori onome što je zabranjeno, poslije toga pravi mizete i kaže, ali onaj koji tim da on ne želi to uraditi i da ne prelazi granicu potrebno, nema grijeha. Također, kaže Allah Želešanu na drugom mjestu, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا أن تردتم إليه On vam je objasnio ono što vam je zabranio, osim kada prinuđeni budete. Znači, stanje darure se izdvaja i ono se tretira posebno i ono se smatra vanrednom okolnosti. U normalnim okolnostima nije dozvoljeno učiniti haram. Ali u stanju da dure u stanju prinude i nužde, dozvoljeno učiniti haram. I zato se za daruru kaže da je to vanredna situacija. I onda razumijemo da tu nije došlo do kršenja osnovnih principa, iako Možda kada to posmatramo, zaključujemo da, da, da, ovaj, ima, da, da dolazi do sukobljavanja e, tekstova u kojima se to, između tekstova u kojima se to zabranjuje i tekstova u kojima je to dozvoljeno. Međutim, to nije sučeljavanje i sukobljavanje, nego ovi tekstovi koji zabranjuju odnose se na normalnu situaciju, a tekstovi u kojima se pravi izuzetak odnosi se na vanrednu situaciju. Što se tiče dokaza iz suneta Allaha poslanika sallallahu i od sebe, ima manje u jednom podužem hadisu bilježi jedan događaj koji se dogodio u vrijeme poslanika sallallahu alejhi od sebe, a to je da je da su da su čovjek e, i njegova žena našli e, izgubljenu devu, odbjegu devu, naišli su na nju i uzeli sebe. Poslije određenog vremena ta deva je uginula. Žena je predložila njemu, predložila svom čovjeku da je zakonu i da je posluše i da, da, da jedu njeno meso. E, međutim, on je sve to zaustavio dok ne upita poslanika sa Allahom. Otišao je poslanika sa i pitao ga, a poslanik sa Allahom je zatražio pojašnjenje od njega da li je to jedino što imaju ili imaju nešto što je dozvoljeno. On je rekao, nemamo ništa osim to, Allaho će pa mu je poslanik sa sebe dozvolio njemu i njegovoj ženi da to uradi, da konzumiraju, dakle, ovdje se radi o lešini, jer ova djela je uginula, a nakon toga je on preklao i poslušio njeno mjese. Što znači da se radi o lešini koju je Allah Žešanu zabranio. Ali u vanrednoj situaciji, situaciji prilike poslanik sa sebe vidimo da je dozvolio ovom čovjeku ženi da, da konzumiraju njeno mjesto. To što se tiče ukratko dokaza, e, dokaza za utemeljenost ovoga pravila, a to je da je učin dozvoljan ono što je normalnim okolnostima za nas. E sada prelazimo na, na taj e, važni dio, a to je e, pojašnjenje ovoga pravila, njegove odrednice i konkretne primjere. Najbitnija odrednica e, ili najbitniji uvjet da bi se ovo pravilo sprovodilo jeste da darura, odnosno vrijednost koju želimo zaštititi, bude na nečem stepenu od harama kojeg smo u uraditi. Dakle, da vrijednost koju želimo zaštititi, u ovom slučaju recimo život ili vjeru, bude na nečem stepenu od harama kojeg smo u uraditi. I ovdje dolazimo do jednog jako bitnog pitanja. A to je da vrijednosti koje mi, ili koje, koje spomenute vrijednosti imaju svoja tri stepena. Spomenute vrijednosti, vrijednost vjere, života, e, razuma imenka i čast imaju tri stepena. Ima nužni stepen, ima potrebni stepen i ima upotpunjavajući stepen ili nešto što je, što je ovaj, čime čovjek upotpunjava tu, tu vrijednost. Samo u ova dva slučaja, ova dva prva stepena dozvoljeno je počiniti haram. Dakle, kad je ugrožen prvi stepen te vrijednosti, a to je dužni, kada ćemo ostati bez te vrijednosti, ili kada ćemo teško, drugi stepen, kada ćemo teško živjeti bez te vrijednosti, tada je dozvoljeno počiniti haram. Na konkretnim primjerima bit će vam jasno. Dakle, dozvoljeno je u nužni konzumirati lešinu, ili svinsko meso. Zašto? Zato što je konzumiranje svinskog mesa ili lešine na manjem stepenu od vrijednosti života. Zato kažemo prvi uvjet je da vrijednost bude na većem stepenu od harama. Život je na većem stepenu od konzumiranja svinskog mesa ili lešine. Također, dozvoljeno je u daruri otkriti stidni dio tijela u svrhu liječenja. Zašto? Zato što je život, odnosno zdravlje, očuvanje zdravlja, onoga osnovno, na većem stepenu od grijeha otkrivanja stidnog mjesta. I zato je u tom slučaju dozvoljeno, dozvoljeno dakle počiniti taj, počiniti to zabranjeno djelo. Također, u nuždi je dozvoljeno izgovoriti verbalno, izgovoriti riječi nevjestva. Ili zanijekati. Zašto? Zato što je taj izgovor, dakle, samo forma. forma I on je na manje štrpeno od čuvanja vrijednosti ili zaštite vrijednosti života. I čovjek je dozvoljeno u toj situaciji izgovoriti riječi pod uvjetom da njegovo srce ostane u imanu i da to svojim srcem prezire, zato što je to na manjem stepenu od, od vrijednosti života. Sada vam biva jasno šta podrazumijemo pod ovim uvjetom. Pod ovim uvjetom. Da dakle, zaštićena vrijednost ili vrijednost koju želimo zaštititi u nuždi, bude na većem stepenu od harama koje je koje smo prinuđeni učiniti. Još jedan primjer. Ženi je, ukoliko je njen život u pitanju ili njena čast u pitanju dozvoljeno, dozvoljeno odbiti onoliko od tijela koliko se od nje traži. Recimo da se traži od nje da skine Ukoliko bi bio bilo ugrožen njen život ili ugrožen je njena čast, kaže joj se skini mahramu ili ćeš biti silovana. U tom slučaju, dakle, e, vrijednost hijjaba je na manjem stepenu od vrijednosti života. I vidimo dakle da se do ovih propisa dolazi samo onda kada je nužno. Znači ili jedno ili drugo. Desit će se ili ovo ili ovo. I mi vam na ovaj način kroz ove primjere jasno šta podrazumijemo pod time da dakle, vrijednost koju želimo zaštiti bude na većem stepenu od harama kojeg smo u radu. Drugi uvijek ili druga odrednica postupanja po ovome pravilu je da se zadržimo na potrebnoj ili dovoljnoj količini. Ako smo priluđeni da konzumiramo svinjsko meso ili pa, ovaj, ne dola, ne dođemo u takvu situaciju, ali svi ljudi dolaze u takvu situaciju. I takva situacija nije daleko ona se može dogoditi. Ako dođe čovjek u takvu situaciju, da ovaj, konzumira ili lešinu ili svinjsko meso, zadržat će se na potrebnoj količini, dovoljnoj količini, neće se najedati, nego samo da utvori glad, samo onoliko koliko mu je potrebno da utvori glad. Isto tako, ukoliko se od žene prilikom liječenja traži da otkrije stidno mjesto ili otkrije dijelo, će samo onoliko koliko se od nje traži, koliko je nužno. Mimo toga je zabranjeno. A dokaz je spomenuta odrednica u ajetu koju koji smo naveli kada smo govorili o dokazima za ovu pravilo. Femeni turda gajra vadi vada adi. Ako bude prinužen, međutim ne iz želje i ne prelazeći granice, potrebno nema grija. Što znači da ako bi želio to, i ako bi svojim srcem to tražio, i ako bi prešao potrebnu, potrebnu granicu ili granicu dovoljnog ili potrebnu, bio bi To je Druga odrednica ili drugi uvjet, uvjet e, sprovođenja ovoga pravila. Treći uvjet. Nije dozvoljeno u nuždi prekršiti neki od temeljnih islamskih principa kao što je princip moralnosti, kao što je princip svjetosti i zaštićenosti ovaj, života, kao što je princip zaštite muslimanskih interesa i slično tome. Tako u dužni nije dozvoljeno ubiti drugog čovjeka pod izgovorom da čuvamo svoj život. U nuždi nije dozvoljeno počiniti blud. U nuždi nije dozvoljeno izdati opće muslimanske interese pod izgovorom da smo u primjeru. Dakle, u nužbi ovi interesi ostaju neupitni. Ne smiju se uopće dovesti u pitanje ovih interesi. Također, u nuždi nije dozvoljeno nije dozvoljeno odbitništvo. Dozvoljeno je samo izgovaranje riječi, ali ne i preobraćanje u neku drugu postoji dozvoljena alternativa. Da se čovjek nalazi na mjestu ili da nema mogućnosti da sebi priušti dozvoljenu alternativu. Možda ima u njemu mjestu, možda ima halal, ali on nema sredstava da sebi obezbijeti halal, a neće niko da mu daje halal. U tom slučaju je dozvoljeno da konzumiramo ono što je zabrano. Ili se nalazi u mjestu gdje uopće nema nečega što je dozvoljeno, a je da jede, je da se hrani, u tom slučaju e, u vrijeme boravka u tom mjestu dozvoljavamo se dozvoljavamo se korištenje ove olakšice. Dakle, da nema, četvrta otkrica je da nema ili da ne postoji dozvoljena alternativa ovome haramu. Nešto što je dozvoljeno e, u ovom slučaju. I islamski učenjaci također spominju kada je u pitanju liječenje da se radi o preporuci preporuci e, stručnih i sposobnih i povjerljivih osoba kada je u pitanju činjenje nečega što je zabranjeno. A ne može se čovjek sam odlučiti na tu daruru, nego treba, ako se radi o liječenju, treba mu preporuka povjerljivih stručnih, e, stručnih osoba e, u slučaju dogovora. E, ne znam koliko sam uspio biti jasan u ovim odrednicama, a to su odrednice, uglavnom odrednice pod kojima se sprovodi ovo kako. Sada dolazimo do sljedećeg pitanja, ništa manje hitno od, od ovoga prethodnog, a to je šta sve može izrazati stanje da Zbog čega sve čovjek može doći u stanje da u glad ili potreba za hranu ili piće. Znači da čovjeka glad ili žeđ natjera na nešto što je zabranjeno. Ovdje ne mislimo samo na konzumiranje e, hrane, na konzumiranje zabranjenog pića. Ukoliko čovjek nema čim utoliti žeđ ili jede hranu, pa je potrebno da, da tu hranu, da ta hrana ovaj, prođe kroz grlo ili e, slične situacije, dakle, glad ili žeđ su ti koji mogu čovjeka dovesti u stanje da ruri. فمن تر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Ali onaj ko u vrijeme velike gladi bude prinuđen, ne želeći učiniti grijeh ili ne prelazeći granice grijeha, Allah je lišanu će mu oprostiti. Druga stvar zbog koje čovjek može doći u stanje da je bolest ili liječenje. Liječenje dakle ovaj, potreba i čak je u svrhu liječenja isto kao i za svrhu eh, prehrane dozvoljeno čovjeku dati Znači liječenje nije ništa manja potreba od, od hrane i onome ko se liječi E, a nema mogućnosti da se riječi, dozvoljeno mu dati zekat. Radi se dakle o potrebi koja je slična potrebi, potrebi za prehrano e, hranu i piće. Dokaz da, da, da ovaj, stanje bolesti ulazi u, u situacije u kojima je, u kojima je dozvoljeno počiniti, počiniti ono što je zabranjeno, su opće riječi za šarom, وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ On vam je objasnio ono što vam je zabranio, osim kada budete prinuđeni. Nabrat navodili smo neke primjere e, ovaj, da umre u liječi otkrivanje stivnog mjesta. Bilo muškarca e, pred ženom ili žene pred muškarcom ili žene pred ženom ili muškarca pred muškarcom. Jer imaju granice stivnog mjesta jednih pred drugim. Također dozvoljeno je u daruri e, koristiti lijek koji je u normalnim okolnostima zabranjen, kao što je recimo lijek koji sadrži, koji u sebi sadrži alkohol. I e, učenjaci koji su to dozvolili kažu da se e, riječi poslanika sallallahu sallam da u alkoholu nema nikakvog lijeka odnosi na normalnu situaciju. Međutim, u stanju nužde, u stanju nužde e, važi, važi jedno drugo pravilo, što je ovo pravilo koje govori. Također, u stanju nužde kako bi e, se sačuvao život majke pogaziti plod. Ako, ako ovaj, e, dođe u situaciju da će ostanak embrija ili ploda u, u utrovima, u majčini utrobi dovesti, u pitanje majčin život i budemo prinuđeni da, da ovaj, čuvamo jedno ili drugo, čuvat ćemo majčin život i u tom slučaju je pobačaj da To je dakle e, primjer e, gdje je darura, gdje, gdje se sprovodi da ovo pravilo u liječenju. Također preservivanje organa i drugi, drugi, druga slična pitanja, pitanje ovaj, autove, e, eh, autopsije radi, radi provjere i utvrđivanja, utvrđivanja e, uzroka zločina, jer u osnovi e, tijelo mrtve osobe je svijeto i zaštićeno i nije mu dozvoljeno, nije ga dozvoljeno skrnaviti, Međutim, kada se radi o potrebi živi i potrebi onih koji ostaju za njih, ta potreba je veća. Tako da je u toj situaciji dozvoljeno dozvoljeno ovaj, e, seciranje da autopsija kako bi se utvrdilo, utvrdili uzroci i kako bi se, kako bi se ovaj, utvrdili inače ili kako bi se novi studenti ili budući doktori učili kako će operisati, operisati žive To su neki primjeri e, kako liječenje dovodi u stanje nužde ili e, kada je zbog liječenja dozvoljeno počiniti zabranju stvar. Treća stvar e, koja, može uzrokovati stanje da je prisila. Dokaz za ovo stanje je aj koji govori o izgovaranju riječi kufra a koji je objavljen po, u povodu e, slučaja Amara ibn radi Allahu anhu, kada je od njega traženo da, da ovaj, vrijeđa, da vrijeđa islamske svetinje, a isto tako da hvali e, mušička božanstva. Pa je on to uradio i ušao plaćući jer je mislio da je počinio ono što je zabranjeno, kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ako te ponovo budu e, prisilili na ono na što su te prisilili, ponovo to uradi i objavljen je, objavljen je ovaj ajet. E, dakle, da onaj ko bude prisiljen na izgovaranje riječi nevjesna ili e, veličanje, veličanje e, božanstava ili vlačenje islamskih svjetljenja da u toj situaciji to verbalno dozvoljeno s njime da Allah Žešanu postavlja uvjet da on to u svom srcu zanegira i da on u svom srcu ne bude tim zadovoljiv. Što se tiče prisile, mi imamo, dakle, dvije vrste odgovornosti. Dakle, imamo onu pravnu odgovornost i imamo odgovornost pred Allahom Žešanu. Kako se tretiraju postupci koje čovjek u prisili uradi ili učini kako se tretiraju i sa ove pravne strane, a kako se tretiraju i sa strane odgovornosti pred Allahom na sudnjem Što se tiče dakle ove e, odgovornosti pred Allahom u e, postupke koje čovjek u prisili čini dijeli mu Što se tiče ove odgovornosti pred Allahom u to je na sudnjem danu, postupke u prisili dijelimo u tri vrste. Prva vrsta su postupci koji su uba, dozvoljeni. Znači nema za nikakve odgovornosti. A to je konzumiranje haram, konzumiranje haram hrane ili ovaj, pića. Dakle, ukoliko neko uradi to u prisili, on se u potpunosti oslobađa odgovornosti na sudnjem danu. Nema grijeha za i to u od, u, daruri, u, u, situaciji istine postaje, postaje mubala. E, druga vrsta postupaka su postupci koje je dozvoljeno uraditi, ali ne u time dozvoljeno. Znači, dozvoljeno im je zbog prisile uraditi, ali oni nisu postali dozvoljeni, kao ova prva vrsta. A to je e, izgovaranje riječi i to je e, vrijeđanje, omalovažavanje islamskih svetinja i veličanje e, e, mušičkih božanstava i tako Dakle, ta, ti postupci su dozvoljeni u toj situaciji, ali nisu time postali dozvoljeni. Dok je o, u, u, prvom slučaju smo imali postupke koji, su, koji postaju dozvoljeni zbog prirode. I treća vrsta postupaka, kada je u pitanju govoru pred Allahom koji nije u kom slučaju nisu dozvoljeni u prisilu. Što znači, koliko je čovjek pod prisilom uradi, biva grešan kod Allaha Kao što je ubijstvo čovjeka, ubijstvo prije svega muslimana, njegovo ranjava ili odsjecanje nekog, nekog od njegovih dijelova tijela, udaranje roditelja. Dakle, ukoliko bi takav postupak u prisili radu čovjek je grešan. Zašto? Zato što Allah je je ovaj, zabranio bespravno ubijanje, također zabranio je uznemiravanje vjernika i vjernica. A što se tiče pravne odgovornosti, znači odgovornosti na ovom svijetu, također postupke koje čovjek radi u prisili dijeli mu za koje nema nikakve pravne odgovornosti. Znači ne postoji e, osoba koja ih počini, e, neće se pravno, neće se pravno sankcionisati, kao što je onaj koji konzumira alkohol pod prisilom. Ta osoba neće se dakle sankcionisati kao što se inače sankcionisati u normalnom I ukoliko bude prisiljen na razvod, od njega se zatraži razvod, njegov razvod će se smatrati nevažećim. To podrazumijemo kada kažemo pravnu odgovornost. Bilo da se radi o, da se radi o pijanju ili konzumiranju, konzumiranju nečega što je zabranjeno. Druga vrsta su postupci, postupci u kojima, zbog kojih će čovjek pravno odgovarati e, kod dijela islamskih učenjaka. Dakle, nisu islamski učenjaci složni oko njegove pravne odgovornosti. Navešemo konkretni primjer. Ukoliko bi čovjek bio prisiljen da nekoga ubije, kakav je njegov pravni status? Da li, je, da li se na njih provodi kisas, odmazda? Ili on biva oslobođen odgovornosti, a kisasom se kažnjava na nalogodavac? Većina islamskih pravnika smatra da onaj ko pod prisilom nekoga ubije, da je on dakle, da se on e, pravno, da se pravno e, sankcioniše i da se protiv njega vodi postupak kao i protiv onoga koji to u normalnim okolnostima uradi. Što mhm. znači da u prisili nije dozvoljeno, to smo govorili, ubiti nekoga. I ukoliko bi to uradio, pisaš, odnosno e, sankcija ili smrtna kazna se sprovodi i nad nalogodavcom i nad njim koji je izvršio, izvršio, izvršio to djelo. Dok Ebu Hanifa dakle, Rahimullah Ali smatra da je, da je u tom slučaju čovjek oslobođen, znači ubica oslobođen odgovornosti i da se smrtna kazna izvršava nad nalogodavcem. Dakle, većina je na stanovištu da, da, je, da, da ima pravnu odgovornost. Drugi primjer, primjer bluda. Ako bi bio prisiljen da počini blud sa ženom, Također postoji podijeljeno mišljenje, ovdje imamo dakle, pola pola od ovih pravnih škola, Šatije i na nefije smatraju da se čovjek u tom slučaju oslobađa odgovornosti i da se uzima u obzir prisila, dok Malikije i Ambelije smatraju da je on odgovoran, e, jer, je strast nešto na što se čovjek ne može natjerati. To je dakle njihovo obrazloženje. Uglavnom nije nisi ovdje da preferira neko mišljenje, nego samo da znate da se u pogledu ovoga islamski pravnici ovaj, različite. I postoji treća vrsta postupaka, a to je, su postupci u kojima se sankcioniše muško, ali se ne sankcioniše žensko. Žensko se u ovom slučaju, slučaju prisilje ne sankcioniše. Ukoliko e, neko, neko sa ženom počini pod prisilom blud, žena se oslobađa po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka od odgovornosti. Zato što Allah Želešanu kaže u suri Nur, فَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ako bude prisilio, prisilio žene koje su u njihovom vlasništvu, koji bude prisilio na blud, Allah će im nakon prisile, Allah će prema njima biti, e, oprostit će im i bit će milosti Što znači da je žena u tom slučaju oslobođena da onih da muškarci smo već, već To je, recimo, treća stvar zbog koje čovjek može doći u stanje pilni, a to je prisila. Četvrta situacija, četvrta stvar zbog koje može doći u stanje prinude jeste samo odbrana. Samo odmah od nasrtljivca. Bilo da se radi, bilo da se radi o nasrtljivcu koji je, koji je ovaj, e, koji se tretira i smatra šerijetskim obveznikom ili da se radi o nečemu što radi o ovaj, nasrtljivcu koji nije šerijetski obveznik kao što je životinje. Ili djete, ili luđak. Oni nisu šerijetski obveznici, međutim šta u slučaju da nasrnu na čovjeka čovjek u samoodbrani ubije? Kao što je slučaj i sa onim, sa šarijatskim obveznikom. Šta ako šarijatski obveznik pokuša, pokuša dakle, nasrnuti na čovjeka, da li će on u samodbrani, koliko ga ubije u samodbrani, da li je on odgovoran? Ne, ovo je stanje, stanje u kojem se čovjek oslobađa odgovornosti. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem putita šta ukoliko neko dođe da uzme, upitao jedan čovjek, šta ukoliko neko dođe da uzme moj imenak, Rekao mu je poslanik sa se ne zastraši ga Allahovom kaznom. Pa kaže Allah poslušaj, ako to ne bude, ne bude koristilo, i on bude i dalje uporan. I bude e, htjeti se boriti protiv mene. Allah poslanik, kaže Allah poslanik, bori se protiv njega. Kaže Allah poslanik će šta ako ga ubije. Kaže, ako ga ubiješ, onda je on vrti, a ako on tebe ubije, onda si Što znači da je u toj situaciji, situaciji samo odbrane, čovjek opravdan da uradi nešto što je inače haram, da prolije, da prolije krv koja je mimo te situacije e, koju je zabranjeno proliti. I biva oslobođen i akiretske i dunjavučke odgovornosti. Isto tako kada bi na njega nasrnuo e, koji nije šarijatski obveznik, kao što je životinja, i on je ubije, neće, neće nadoknaditi štetu e, vlasniku, vlasniku životinje. Ili da na njega nasrne luđak ili dijete, i onda u samo odbrani umije također neće odgovarati, neće po ispravnije mišljenju odgovarati e, za, za to što je u uradio. To su namjeri bile e, najbitnije, najbitnije stvari ili situacije u kojima je čovjek kojem dozvoljeno postupati po ovom pravilu, pravilu da uradu, u uradu, da uradu, e, završimo, završimo naše izlaganje. Ostavljamo prostora, pošto je tema malo i ovaj, kompleksnija i vjerovatno da ima detalja koje niste baš najbolje razumjeli, ostavit ćemo ovaj prostor da, da ovaj, to razjasnimo i da ukoliko imate vi nekih konkretnih pitanja, da, da to pokušamo you. E, ovaj slučaj koji se spomenu u hadisu kod imama Ahmeda da je ovaj slučaj sa ovom devom da su slušali meso pa jeli ne mogu nikako da ga povežem s ovom četvrtom odrednicom koju smo spomenuli da ne postoji dozvoljna alternativa pa nije to nema Ali recimo u tom slučaju, mislim ovako pretpostavka, toliko ashaba i bogati i ovih, da recimo drugo je kad se nađem negdje sam, nemam ništa drugo, kao recimo naši ljudi iz Srebrenice preko šume pa su morali jesti. Ali ovdje ima komšiju koji je bogat, može im recimo dati sadako, ja, a ja jedem ovamo lešinu. Baš mi to nije ovako. sallallahu lovalo je sebe da je pitao imaš ti kod sebe išta, on rekao nema. Dakle, poslanik sallallahu sallam je najbolje poznavao sve te okolnosti. I mogao uvijek predložiti neku dozvoljnu alternativu ako je postojala. I e, gdje će on kao zakonodavac, a onaj koji dakle, e, prenosi, da dostavlja ovdje od Allaha Đelšanu, e, narediti, dopustiti čovjeku da radi nešto što je zabranjeno, a on dostavlja ovdje, koji poslanik sallallahu sallam je sigurno uzeo u sve okolnosti i sve što je moglo, što se moglo u takvoj situaciji, tako da čovjek sebi ne treba takvog pitanja postaviti. Bitno je da su islamski učenjaci iz toga izvukli ovu pravilu, ovu odrednicu, a to je da nema dozvoljene alternative. Što znači da se hadis ne može zloupotrijebiti. Hadis dakle su uzeli kao argument da ukoliko nema dozvoljene alternative ili ovaj hadis se može povezati s time, ne može se zloupotrijebiti. Ne može evo su radili, ja pretpostavljam da su oni tada imali, ne, ne. Islamski učinjaci kada postavljaju odrednice, oni to postavljaju upravo radi takvi. Upravo radi onih koji bi sebi mogli u glavi nešto pretpostaviti, stvoriti, e ja mislim da bi ovo moglo se... Zato se postavljaju te odrednice. Zato odrednice i postoji. Zato postoje uvjeti da neko sebi ne I kada se uvjeti pojašnjavaju, također se pojašnjavaju precizno. Da neko ne bi mogao da neko ne bi, da ne bi došlo do zloupotrebe. A inače, kada da nije ti odrednica, mogao bi svak sebi kreirati i svak razmišljati, razumijevati ajete i hadise koji su u tome objavljeni, mogao bi onako kako, kako njemu njegova strast. strast. Kao što ljudi radi. On se u stvarnosti ne nalazi u daruri, Ka, kaže, evo, e, digao sam, uzeo sam kredit. Što je ti kredit? Kaže, pa ona onaj, ova mi kuća mala, hoću veću kuću. Kažete čovjek to je derura. To nije derura. Ili hoću da uzmem kredit zato što sam podstanak. Da jedno više riješim taj svoj status. To nije stanje derure. To nije stanje nužde. Stanje nužde je ukoliko je čovjekov život u i ukoliko je ukoliko teško živi, dakle, ukoliko će teško živjeti ako ne uradi haram. Ali ne, dakle, može se živjeti kao ali Nije to, nije, nije, nije ništa od vrijednosti ugrovi. Ili ovo mi je auto staro, hoću novi. To nije da ti je nužda, čak nije ni potreba. Nije na stepenu potrebe. E upravo zbog takvih pretpostavki da će ljudi, da ne bi ljudi sami sebi kreirali i pravili i postavljali uvjete i ograničenja, to su radni islamski učenjaci zbog odgovornosti pred Allahom slušanu. Tako da ne može doći do zlopotrebe tih pravila i tih rješenja. Čovjek znači, postoje grešan kad smo recimo konkretno sestra koja nosi hijab, pa dobila je prijetnje ili silovanje, kao što ste nadali. A ona što ostane se na lanu, završanu, ono kaže ne, ja ću biti ustrajna, nije da skine hijab, vrata, ne, šta hoćete misliti. Da li ona postaje to i grešna ako odbije? Pa pazi, e, skidanje i hijaba je manjem stepenu od silovanja, od gubljenja časti. Dakle, možemo govoriti o, o grijevu, e, u o stvari, treba da se odrekne vjere i kažeš ne, ja ću A sad šta od tebe traži? Dakle, koji stepen odricanja vjere traži? Rekli smo ima taj drugi stepen, ima potrebnima, traži od tebe da, ne znam, uh, obriješ bradu. To je od vjeri, ali nije na stepenu, ne znam, e, namaza, niti na stepenu šehadata, kermi šehadata. Ako od tebe traži da se odrekne šehadata, pa ti kažeš ne, ubij me, ja se neću odreći, to je drugo. Međutim, traži od tebe ovo, nećeš u tom slučaju počiniti, jer je, jer je gubitak života. Musliman, e, znači svijetu života u islamu, veća od, ne znam, e, propisanosti grada. Dakle, šta se od tebe traži? Koji stepen se od tebe traži od ustajanja tebe? Nije isto, dakle, da žena skine hijab ili da, da traži svoje silovanje, ili da se, da se tjera silovanje. Jedno i drugo je narušava čast, Ako se se radi silovanju, neće, nego će, nego će ovaj, postupiti po olakšicu. Mene ja pitam, bi bilo ako bi ustrao, rekao ne, ja Ako ne bi postupila po olakšici, odgovorio je. Kažem, zavisi od što se od nje traži, da li se traži, koji se stepen odricanja vjere traži, da li se traži od nje odricanja od vjere u potpunosti, da zaniče Allah našanog poslanika i kaže, ne, ja ostajem u njih. To je dakle, to je stepen šehada. Ali se od nje traži da skine marasnicu ili će biti silovan. U tom slučaju će skinuti marom, neće, jer, je je sam nije zadovoljan je da ono bude silovan. Manje, manje je zlo u ovom slučaju da skine Jer Jel će. Znači, različi, različi, zavisi što se od nje traži, koji stepen odustajanja, odustajanja od, od, od vjerskih, vjerskih propisa se traži. Traži se od da konzumira svinjsko mjesto, inače će učiniti. U tom slučaju je čak i od nekih učinaka to da ne bude konzumirao, jer je život na većem stepenu od, od konzumiranja svinjskog mesa koje može mimo svoje volje konzumirati. Ona bi grešna, odbije, znači, ona i onda je on zločin. Biće grešno u situacijama kada, kada je, dakle, ono što se od njih kaže, ono što se kaže, na većem stepenu, na manjem stepenu od državure, Kada će biti grešno. Rekli smo, ako se od njih traži skidanje mahrane, ili će biti silovana, Znači, iduće manom, jer koliko prihvati silovanje, dakle, ona je, dakle, prihvatila nešto što je, što, je kod Allah drži i ceži, i što je veliki gdje u odnosu na, na, na odbivanje, na odbivanje glavi. Ja sam dovezana o kratko pitanje, poznato je ovaj, koliko ja znam, da sam sahabi neki po cijelu života rekli, ovaj, neću da kažem riječi kufra. Odlično. Radi se, znači, u kraju su oni njih odricanje e, A ne znam onaj da je poslanik osudio njihov postupak, znači, bio pitan njihov život. Odlično, radi se o odricanju od vjere. Ali oni su htjeli jezikom da onaj, dobre riječi. Pa ja sam ja rekao da ukoliko ti uspeo oni... Da, Amar je to učinio, neki su bili... Neće biti grešni ako ne uradi. Ali ja govorim za ove, specif... za ove manje, za manje e, stvari koji su manje od toga. Ovdje se traži od njega da kaže riječi kufra. On odbije i bude ubijen. Da e, ovdje se radi o, e, ne znam, skidanju, i vrijanju, radu. Neće da toga čovjek dati život. Ukoliko bi to radio bio griješan. Zašto? Zato što nije to ni intencija šerijata, niti je to temelj islama. Dakle, to je, to se, možemo kazati da spada u one, da upotpunjavajuće stepeni islama. I neće zbog toga žrtvovati život, niti dati život. Znači, islam je vjera, vjera, vjera ovaj, koja, koja uzima obzir i vadi između tih, između tih stvari. Na kraju kraja, zbog čega je dozvoljeno? Zbog čega je dozvoljeno čovjeku da to uradi? Zbog čega je Allah Žešan dozvolio? Zbog čega je to dao kao olakšicu? Iako su to riječi vjesla. Zato što Allah Žešan, dakle, kao tvorac i kao stvoritelj i kao onaj koji je objavio te propise, želi da čovjek ostane živ. Hoće da ostane živ i smatra to e, većom koristi od njegovog, od njegovog ovaj, od njegovog ubistva. Kao što se sreću, recimo sam na Ruknijanskom, on mu kaže, ako te opet budu, im rekao, nemoj nek te ubiju. Ali ako bi čovjek uspio, to je njegov odabir. U toj situaciji neće biti grešan. Ako čovjek prođe sad na, neku granicu i kaže mu, ne može proći ako ne platiš, ti kao pojedinac jedan, da li šta će mu Misliš na, na u je jel? Na granicu. Dolazi na granicu u Siriju i oni kažu nema to je hrana. A ti moraš im sad, koliko to možda nije, ali moraš. Što se tiče, dakle, ovaj, e, tih, tih, kaj kažu ti, na, na Ovaj, imamo, imamo dvije vrste tih stvari koje se radi. I ono, kažemo, svi daju. hajde, kada te ne pegla na granici daš. I ljudi su jednostavno tako i nalikli graničare na to i to se ne dovodi uopće u pitanje. Što je zabranjeno. Šta ima da bi duže, osim ako to pređe maltretiranje, ako, ako, će, ako će moja djeca ispaštati, ljudi koji su sami ispaštati, onda je druga stvar. Ti zadržat ćete 40-50 minuta sat vremena, a ovaj, ali imaš pravo da nema, nije ništa našao, u tom slučaju se neće lako pribjegavati tom mitu. Ali ako se radi o maltretiranju, ako se radi o potrebi, čovjek mora proći. Inače će biti uskraćen njegova, onda, ćemo se, onda se vraćamo na jedno drugo pitanje. To je da li je to dozvoljeno davati u svom slučaju potrebu. Evo ti sad hoćeš da polažeš, hoćeš da, da, da, da središ nešto što, na što polažeš pravo, međutim ne dati bez mita. Dozvoljeno u tom slučaju dati mitom kako bi se ostvarilo vlastno pravo s tim da to tebi nije mito, njemu je Dakle, on njemu se piše kao mito, a onome koji je potreban ne piše mu se kao mito. Zašto? Zato što je mito, definicija mita je davanje sredstava kako bi se ostvarilo nešto na što ne polažeš pravo. A ti ovdje ne daješ sredstva da bi ostvario nešto što nije tvoje problem, što je tvoje pravo. I ne samo graničano, nego u, dakle, u ovdje gdje živimo, ukoliko ne možemo ostvariti svoje pravo, osim na taj način, onda biva grešan onaj koji uzima to mito njemu se to smatra mitom, kao što je u slučaju, ako uzmemo mišljenje da je prodaja psa zabranjena, po, što je stav većine islamskih pravnika. Međutim, imamo potrebu za psom, treba nam za lov, treba nam za čuvanje kuće, treba nam, treba za svijetca i ne možemo ga obezbijeti osim kupovinu, dozvoljeno je tada dati tu vrijednost i tebi se ta prodaja ne više kao zabranjena. I slično. Dakle, imaju situacije gdje e, Onaj koji je prinuđen biva oslobođen od odgovornosti, a onaj koji, koji je s druge strane ne Zato što je on obavezan da mu to, da mu to olakša i obezbijedi. Tako da u te dvije situacije. Ova uobičajena, dakle ima ono poznato da se daje, to se ne smije raditi. Jer kako su i doktori u, u bolnicama naviknuti na, na, na, na Ma kaže, daj pa će on nešto uraditi. Ne mora znati da će ništa uraditi. Na taj način pomažemo njima u korupu, i korupciji. Ako je onaj Žešan odredio da živi, da živi jedino, ako su stvarno dođe u da vidi da neće da pomognu, da neće da pomognu bolesniku, da bolesti, da će se, da će se desiti, onda je, onda činimo onakve zbog, zbog nužde činimo, ali da malimo ljudi pribjegavaju tome. Da brže srednje papire, da brže ovo, da brže ono i na taj način se, mi smo učestnici u Što je čak i po ovom, po ovom, e, i po ovom zakonu zabranjeno. Allah, Allah,